Тетяна Котило, Ти моя гавань. Історія Гната. Розділ перший. Гнат мчав на ділову зустріч третю за день і не злічити яку за тиждень. Аби забути про клопоти, увімкнув музику. Любив дорогу, музику в ній та швидкість. Київ був багатий на заторив, який щойно втрапив. Чоловік глянув на годинник і вилаявся перспективі було запізнитись, що зовсім не тішило. Відповідальність та пунктуальність були основами, яких чоловік всяку дотримувався. Він різко розвернув авто, не маючи часу, аби тут невідомо скільки стирчати. Яким чином поїхав поміж інших автомобілів і за декілька хвилин опинився на відносно порожній дорозі. Хотів зробити гучніше музику, але хтось своїм телефонним дзвінком перервав спів Вакарчука. Тато, привіт, що робиш? Мчу. Надіюсь, на останню сьогодні зустріч. Ти як? Заїдеш завтра до свого старого? Звісно, я ж обіцяла. Супер, тоді чекатиму. Скажи пані Дорі, нехай приготує вареників з сиром, мої улюблені. Гнат почув, як дівчина облизалася в перечутті смакоти. Передам, все, ліска, бувай. Я вже під'їжджаю. Тоді до завтра люблю тебе. Це я тебе люблю. Давай ще посперечаємось, хто кого більше, бо я тебе на цілий світ. Гнат усміхнувся. Донька не припиняла говорити так з дитинства. Його це забавляло та викликало радісні почуття. Чоловік припаркувався біля готелю, в якому знаходився потрібний ресторан. Останнім часом Гнат відчував втому. Йому набридли всі ці формальні зустрічі, награні обличчя, ділові костюми, які одягав, бо цього потребував статус. В його крузі інакше з'являтись було не можна. Не зрозуміли б, не прийняли б. Гнат поправив краватку, що напрочуд докучала. Ввечері по поверненню додому стягне її і закине далі від очей. Приблизно до понеділка, бо в цей день назначена чергова зустріч. Все пройшло доволі швидко. Дві сторони підписали угоду, по діловому потисли руки і розбіглися хто куди. Гнат, сівши в авто, стягнув зашморг у вигляді тієї самої краватки, яку планував заховати. Аж дихати легше стало, і хто їх тільки вигадав. Чоловік завів двигун і вирушив нарешті додому, де з бокалом світлого проведе вечір наодинці. Заміський будинок зустрів тишею. Гнат вже подумував завести якого-небудь собаку, щоб не було так самотньо, але все щось стримувало його. Якби не постійна відсутність вдома, часті відрядження, то б, не вагаючись, взяв друга з притулку. А так вроджена відповідальність не давала цього зробити. Прийнявши теплий душ і переодягнувшись в піжамні штани та широку футболку, відчув моральну легкість. Попереду вихідні, ще й Ліза завтра приїде. Наговоряться з донькою на два місяці вперед. За переглядом футболу не щувся, як настала ніч, проте спати зовсім не хотілося. На дворі стояла липнева спека, якби не кондиціонери в будинку, не знав, як би витримав. Зараз би опинитись десь біля моря. Гнат забув, коли востаннє відпочивав. Розумів, що з цим потрібно було щось вирішувати, бо з цією роботою і обов'язками він невдовзі зажене себе в могилу. Пройшовшись довкола будинку, пішов спати. Завтра повинен мати бездоганний вигляд, інакше наслухається від доньки моралі про те, як не має жити і виглядати чоловік в 45 років. На диво Гнатові вдалося виспатись, що вкрай рідко бувало. Через постійні нерви, зайнятість, поїздки та перельоти часто не міг нормально заснути. Лежав без сну половину ночі, свердлячи в стелі дірку. Вранці, доки ще всі навколо спали, зібрався на ранкову пробіжку. Обирав бігати в парку неподалік. В таку ранкову годину натрапити міг хіба що на таких самих бігунів, як він, і господарів, що вигулюють собак. Думки завести домашнього улюбленця ставали все нав'язливіші. Гнат зробив кілька кругів, відчуваючи, що з нього вже досить. Він звірив на своєму новенькому смарт-годиннику час бігу та пульс. Поки розбирався з новітніми технологіями, несподівано відчув, як на нього щось чи хтось звалився. Дивись, де стоїш. Розлючений жіночий голос вивів гната зі ступору. Він опустив очі і побачив молоду дівчину, яка сиділа на землі, а біля неї поруч лежав її велосипед. Гнат нарешті збагнув, що трапилось. Це ти дивись, куди їдеш. Гнат помітив, як дівчина скривилась від болю, потираючи ногу. Краще допоможи підвестись. Гнат подав руку і допоміг ступити на знайомці на ноги. Дівчина схопилась за нього двома руками. Мені здається, що ти мені вивихнув ногу. Я? Тобі не здається, що це ти на мене налетіла, геть не збивши з ніг? Якби ти не стояв посеред дороги, то цього всього могло не бути. Гнат закотив очі. Це ж треба, яка нахаба трапилась йому на шляху. Потрібно, аби лікар оглянув ногу. Гнат хотів щось заперечити, але зрозумів, що це було б неправильно. Він зателефонував швидку, і за декілька хвилин лікарі надали дівчині першу медичну допомогу. На щастя, ні перелому, ні вивіху не виявилось. Правда, довелося їхати в лікарню зробити рентген, аби впевнитись, що всі кістки цілі. Після чого Гнат викликав свого персонального водія, аби той відвіз дівчину, куди вона скаже, а потім і його. Невдовзі Ліза приїде, а він досі в спортивному костюмі розгулює столицею. Виявилось, що незнайомка, ім'я якої досі не знав, живе за багато кілометрів звідси, що було дивно, адже проїхати стільки на велосипеді вона в жодному разі не могла, але Гнат не став ні про що допитуватись він їй так згаяв на неї багато часу. Автомобіль під'їхав за вказаною адресою. Це виявився сімейний непримітний гуртожиток, біля якого бігала зграйка дітей. Гнат допоміг незнайомці вийти з авто, слідом з багажника водій витягнув той самий велосипед, через який трапилась неприємність. Непогано було видати права на користування цим транспортом, промовив Гнат, усміхаючись. Пішоходам теж, буркнула дівчина у відповідь. Гнат промовчав, розуміючи, що в цій ситуації кожен залишиться при своїй думці. Він відчинив двері перед дівчиною, але вона настояла на тому, що сама дійде до квартири. Може, й велосипед сама донесеш? Дівчина глянула на свій ровер і збагнула, що чоловік має рацію. Його вона не донесе, Нога все ще боліла від падіння. Гнат поплівся слідом за незнайомкою. Йти виявилось недалеко, другий поверх і в кінець коридору. Гнатові раніше доводилось бувати в схожих місцях, бо виступав меценатом деяких проєктів. Він і зараз допомагав тим, хто потребував фінансової допомоги. Часто робив це з доброї волі, а не так, як цього потребував статус. Став тут, Вказала на місце, де скупчились дитячі візочки паралельно з іншими велосипедами. Слухаюсь. Гнат піднявся і попрямував на вихід. Я Надя. гукнула вслід. Він зупинився, переварюючи інформацію. Ім'я йому сподобалось. В наш час вважав його рідкісним і дещо старомодним. Самій же власниці імені не симпатизував. Дівчина здавалась нахабною та невихованою. Його ж виховання не дозволяло взяти і, не представившись, піти. Гнат. Надя вирячила свої карі очі, нікого зі схожим іменем не мали серед знайомих. Приємно познайомитись, Гнат. То ти ще й лицемірка. Дівчина усміхнулася, розуміючи, що викликало його невдоволення, але їй на це було байдуже. Вона махнула йому рукою і зникла за пошарпаними дверима своєї кімнати. Гнат поквапився додому на зустріч з донькою, прийняв душ і переодягнувся. Пані Дора накривала на стіл, коли в коридорі роздався лізен голос. Будинок відразу наповнився її заливистим сміхом, а щебетання зігріло душу. Обійнявшись, пройшли до столу. Лізо, ти щось їш в тому своєму гуртожитку? Їм. Сусідки по кімнаті не дають вмерти з голоду. А ще мама через знайомих контролює, чи наповнений достатньо мій холодильник і шлунок. При згадці про колишню дружину залишився спокійним. Проте так було назавжди. Заради єдиної доньки вирішив знайти в собі сили і повестись як достойний чоловік. Діти не повинні страждати через розлучення своїх батьків, хоча в їхній історії все було неоднозначно. Скільки разів я тобі казав переїхати до мене, хоч вбий мене, я не розумію, навіщо жити в студентському гуртожитку при наявності в тебе великого особняка. Ліза закотила очі. Ця звичка дісталась їй від гната. Недарма кажуть яблуко від яблуні недалеко падає. Тату, не починай. Ми про це вже говорили сотню разів. Я хочу самостійно набивати гулі, без чиєї небудь допомоги. Мама теж з татом владом хотіла, аби я вчилася у Львові, але врешті змирились з моїм вибором. Бо вони знають, що ти під моєю опікою. І ти змирись. Ліза чмокнула батька в щоку, і той відразу забувся, що ще декілька секунд тому гнівався. Лисиця ти, ліска. Просто тобі потрібна жінка, і вся твоя увага перейде їй. У мене є пані Дора. Глянув на куховарку, з якою співпрацюю пліч опліч вже кілька років поспіль. Дівчина розреготалась, бо пані Дорі було понад 60 років. Їй в цьому домі, окрім приготування смачних страв, і закупівель продуктів нічого більше не цікавило. Розділ другий. Після обіду Гнат з Лізою вийшли на терасу. Денна спека потрохи сходила на нівець. Пані Дора приготувала лимонад, яким рятувались батько з донькою. Гнат уважно слухав, що йому розповідала Ліза. Дівчина була ще тією щебетухою. Настрій вміла підняти будь-кому або ж навпаки довести до серцевого приступу, бо не кожен здатен був витримати її нескінченні розмови. А ще Ліза була надзвичайно красива. Всі, хто їх знали, казали, що вона схожа на гната, та не усім була відома деяка правда. Ліза була його пасербницею, котру до певного періоду в житті він виховував як рідну. Після розлучення з дружиною дівчинка з мамою переїхала до Львова. Там вона дізналася, що гнат не являється її рідним батьком, проте їхній зв'язок ніхто не здатний був розірвати. Навіть поява в її житті біологічного батька не вплинула на стосунки з Гнатом. Так в одну мить в неї з'явилося два тати, яких вона однаково любила і з якими однаково ладила. Вважала себе щасливою напрочуд багатою, і багатство це не змірялось грошима чи статками, а рідними людьми, що були завжди поруч. Тату, коли ти останній раз ходив на побачення? Традиційне запитання доньки знову змусило покоперсатись в пам'яті. Давно лізу, і тобі це відомо. Не розумію тебе. Он сусідка під боком так і поїдає тебе поглядом. Чим вона тобі не догодила? Все ж наче при ній. Гнат закотив очі, бо іноді ліза поводилась нестерпно. Все ж між батьками та дітьми повинна існувати якась межа дозволеного. Не хочеш її, є купу інших. Знаю, підскочила з гойдалки. Тобі треба зареєструватись на сайті знайомств. Лізо, гомонись, я дорослий чоловік. Сам дам собі раду, не хочу витрачати свій час на всіх підряд, потер підборіддя, додавши, як це було колись. Після розлучення чоловік не розбирав, з ким лягає в ліжко. Хотілося забутись, відімстити колишній дружині за те, що вирішила піти від нього, бо, як виявилось, ніколи не кохала його. Натомість після кожного разу в душі оселялась порожнеча, яку заповнити ставало вкрай важко. А на сьогодні був переконаний, що взагалі неможливо. Ти краще ліско розкажи про свій любовний фронт. Багатьом запаморочила голову. Ліза відразу притихла, струснула своїм чорнявим волоссям і замислилась. Відбою не було від кавалерів, але цікавив їй лише один. Втім, до неї йому було байдуже. Ти тільки скажи, я все вирішу. Що, прив'яжеш його до мене? усміхнулась домішками смутку. Я, тату, розберусь самостійно. Розберешся, не сумніваюсь. Гнат пригорнув до себе доньку. Вони були схожі між собою, і цей факт його не міг не тішити. Вихідні пролетіли як одна мить. Здавалось, скільки б не проводили разом часу, однаково його було замало. З від'їздом лізи в будинку настала гнітюча тиша, тиша, яку хотілося порушити, яку хотілося розірвати гучним криком. Ліза має рацію щодо жінки, але де її знайти? З віком він став перебірливіший а після невдалого шлюбу з Ксенією ще й обережнішим. Хотілося сімейного затишку, щоб вдома на нього завжди чекали, щоб було з ким поділитись важливим, щоб плани були одні на двох. Ще чого дійсно надумає зареєструватись на сайті знайомств. Можливо, саме там на нього чекає його доля. Робочий тиждень розпочався зі зашморгу у вигляді ненависної краватки та нестерпної спеки. Настрій рятувала хіба що вранішня кава з вершками та порція свіжих новин. Снідати не хотілося зовсім. Зараз би опинитись десь на краю світу, на якому-небудь острові, де б до нього нікому не було діла, де б не потрібно було ні про що думати. Набридло вдавати з себе безтурботного чи грати роль завжди впевненого в собі чоловіка. Мріяв скинути маску, яку щоранку надягав, бо так повелось, бо так звиклось. Коло його друзів і партнерів було не найкраще середовище для оголення душі. Ті тільки й чекали, аби мати за що зачепитись, щоб потім завдати удару. Відбувши заплановані зустрічі, Гнат відкинувся на спинку шкіряного крісла. Нарешті цей день підходить до кінця. Він попрохав секретарку приготувати йому міцну каву, нагадавши про улюблені вершки. Попередню секретарку довелося звільнити, бо та вічно забувала додати їх до кави. Тук-тук-тук. До кабінету увійшов Сергій, партнер по бізнесу, з яким Гнат пліч опліч понад два роки трудився в одному напрямку. Заходь, каву, чай. Мені б чогось солодшого, провів збудливим поглядом секретарку. Сірий, коли ти вже заспокоїшся? Та припинити поїдати очима дівчину. Зрештою, у тебе є твоя секретарка. Ах, набридла. Хочеться чогось нового. Чоловік сів в крісло навпроти, виставивши ноги на стіл. Ти не міняєшся. І прибери ноги зі столу, це мій кабінет. Добре, добре, розійшовся. Сергій прибрав ноги зі столу, натомість схопив аркуш списаного паперу, з якого зробив літачок та запустив повітря. Цієї неділі Макарський влаштовує благодійний вечір. Ми запрошені. Я пас. Починається. Сергій скочив з крісла. Гнат, я тебе останнім часом не пізнаю. Що з тобою відбувається? Марина жалілась, що ти до неї не приїжджаєш, страждає, чекає. Гнат байдуже махнув рукою. До неї також більше не поїде. Окрім сексуального задоволення, не отримав нічого. Не було внутрішнього наповнення, лише порожнеча. Старію, пора на пенсію. Угу. А це все залишиш мені? То, може, і Марину віддаси? Все? зробив паузу. Тобі буде зажирно. А Маринку забирай. Впевнений, вона буде не проти. Сергій кивнув головою, скільки вони всього пережили разом. Друзі дитинства згодом стали бізнес-партнерами. Просидівши кілька років в депутатському кріслі, Гнат вирішив піти у відставку. Зароблені фінанси дозволяли відкрити власний бізнес. Сергій, сповнений креативних ідей, запропонував об'єднатись Гнатові і запустити відразу кілька бізнесів, на що Гнат погодився. Все ж краще, ніж борситися в політичній багнюці. Втратити друга не боявся. Був впевнений, що перевірена роками дружба вистоїть, а довіра один одного зміцниться і набуде важливості. Гнат, аби Сергій від нього відчепився, пообіцяв подумати щодо благодійного вечора, той махнув і пішов до себе. Гнат вирішив сьогодні не сідати за кермо, а викликати свого персонального водія. Він розв'язав краватку та відкинувся на спинку пасажирського сидіння. Куди їхати, Гнат Юрійович? Гнат замислився. Повертатись до порожнього дому особливого бажання не було. Марина, ніби підслухавши його думки, щойно написала повідомлення Чекаю тебе з десертом, скучила дуже, приїжджай. Гнат прочитав декілька разів повідомлення і вирішив усе таки завітати до давньої подруги. Що він, зрештою, втрачає? Вона сама напрошується на стосунки з ним, насититься сповна і поїде додому. Помисливши, відписав, що буде через 40 хвилин. На радощах Марина прислала радісний смайлик і сердечко. Гнат скривився. Його дратували схожі речі, прирівнював їх до дитячості. Ну що, зате в ліжку була богинею, без комплексів, готова до будь-яких експериментів. Переконання самого себе спрацювало. До Маринки на квартиру. Водій виконав наказ і вирушив за добре зазначеною адресою. Не обійшлося без заторів, до яких Гнат вже звик, але які однаково набридали. Поки водій об'їжджав всі можливі автомобілі, намагаючись прорватися вперед, Гнат вдивлявся у вікно. Раптом його увагу привернула дівчина, яку він, здається, вже десь бачив. Точніше, це та сама дівчина, з якою він зіштовхнувся в парку. Здається, Надя. Сьогодні вона була без велосипеда, але з черговими неприємностями. Двоє чоловіків обступили дівчину, намагаючись відібрати в неї рюкзак. Вона пручалась, щось доказувала, але тим двом було байдуже до її слів. Можливо, Богнат проїхав мовчки повз, проте один з чоловіків схопив дівчину за руку, від чого та скривилась. Відразу уявив собі лізу. Він не міг залишитися осторонь, коли схоже відбувається на вулицях його міста. Гнат наказав Одієві зупинитись і швидко вибіг дівчині на допомогу. Відпустіть її. Йди, куди йшов, ми самі розберемось. Чудовий спосіб розібратись. Слухай, чого тобі? Ти ж не знаєш, що вона накоїла. То викликайте поліцію, а не влаштовуйте самосуд. Гнат витягнув сотовий і набрав поліцію, заступивши собою дівчину. Не треба поліції. Я все віддам. Надя заглянула до свого наплічника, в який вчепилась, наче клешнями. Покоперсавшись в ньому за мить, витягла чорний гаманець і віддала одному з чоловіків. Гнат, не приховуючи свого здивування, зиркнув на дівчину. Виходить, вона зовсім не жертва, а навпаки, злодійка. От це молодь пішла. Дивись, будь з нею обережний, вона ще та штучка. Незнайомці попрощались і пішли геть. Тільки не треба на мене так дивитись. Як? з осудом. А як мені дивитись на людину, яка вкрала чуже? Ти нічого не знаєш. Не хочу знати. Немає жодної причини, яка змушує вкрасти. Ти ж здорова, красива дівчина, влаштуйся на роботу. Але куди ж там? Красти легше, ніж заробити. Швидше. Ну, ось про що я й кажу. Гнат не збирався залишатись і продовжувати читати мораль людині, який цього, вочевидь, не потрібно. Кожна людина сама собі господар і сама вирішує, як їй жити і яких правил дотримуватись. Зачекай. Гнат зупинився і роззирнувся. Дякую, що врятував. Хоча тепер я залишилась голодна. Гнат не розумів дівчина жартує чи серйозно не розуміла, що щойно накоїла. Невже це єдиний спосіб заробити собі на їжу? Пригости мене гарячим шоколадом, я тобі розповім, як докотилась до цього. Гнат не знав, навіщо погодився, але йому насправді стало цікаво дізнатись про життя цієї дивачки. Розділ третій. Гнат замовив все, що побажала Надя. Мало не усе меню. Собі ж замовив пляшечку газованої води та салат. Те, з яким дівчина їла апетитом, справді вказувала на те, що вона була голодна. Хто зна, можливо, в неї дійсно певні фінансові труднощі. Ти цим наїшся? Надя зиркнула на тарілку, наповнену листям салату, политий незрозумілим соусом. Я не голодний, а ти їж, не відмовляй собі ні в чому. Гнат підсунув до неї ближче тарілку з супом. Боже, як смачно. Гнат оглянувся навколо, чи, бува, на них не дивляться інші відвідувачі. Певно, треба було піти в заклад скромніше, а не одразу вести до ресторану. Не було схоже, що дівчина раніше бувала в подібних закладах. Поки Надя втамовувала голод, Гнат встиг розгледіти її зовнішність. З під кепки, яка красувалась на дівочій голові, вибивалось хвилясте пасмо. Дівчина виявилась брюнеткою. Одягнена була в спортивний костюм оверсайз і білі кросівки. Гнат не помітив макіяжу. Лише вії були підведені чорною тушшю. Манікюри теж не помітив, проте руки були доглянутими, а нігті покриті прозорим лаком. Гнат не міг не відмітити привабливість її очей. Ті були великими та карими, як смола, здатні пропалити все довкола. У дівчини, схоже, від природи були пухкі уста, бо Гнат добре розрізняв наколоті губи від природних. Марина та її попередниці полюбляли бавитися різноманітними околами краси, не шкодували на них ні часу, ні його грошей. Прикрас на руках чи шиї не помітив, але спіймав себе на думці, що вони б дівчині на її смаглявій шкірі надзвичайно личили. Лише щойно збагнув, кого вона йому нагадувала циганку з серіалу, яке Ліза переглядала, коли приїжджала до нього на вихідні, змушувала сідати поруч і дивитись разом з нею. Чому ти так на мене дивишся? Гнат відразу відвів від дівчини погляд, нічого не відповівши. Не хочу здатись нахабою, але ти погодився пригостити мене гарячим шоколадом. Він буде? Гнат покивав головою, пам'ятаючи про домовленість. Він махнув офіціантові рукою, аби той підійшов до їхнього столика. Одну чашку гарячого шоколаду, будь ласка. Офіціант схвально кивнув і поспішив до барної стійки. Тут гарно, часто відвідуєш ресторани. Хоча що я таке запитую, очевидно ж. Такий, як ти, не буде ходити в звичайні забігайлівки. Мені згадується, ми прийшли поговорити про тебе, а не про мене. Так і є. Чого ти завівся? Я просто запитала. З чого ти взяла, що я завівся? Я спокійний, як удав. Угу, такий, що своїм спокоєм доведе до божевілля. Не дивно, що ти не одружений. З чого така обізнаність? Розирів зіниці, дивуючись зухвалому тону незнайомки. З безіменного пальця. На ньому немає обручки. Може, я просто її не ношу. Замала або ж велика. Дівчина здвигнула плечима, залишившись при своїй думці. Їй принесли гарячий шоколад, який любила з дитинства. Мій тато варив найкращий в світі шоколад, тому любов до нього в мене залишилась з маличку. А любов красти чуже коли з'явилась? Не так давно. Ти не думай, я усвідомлюю, що це погано, та й краду тільки в тих, хто заслуговує на це. Не збідніють. Ці двоє дозволяли собі вигукувати в мій бік непристойності. Таким чином я вирішила їх провчити, але цього разу не сталося, як гадалось. Дівчина випила гарячого шоколаду, поводилась так, наче розповідала про звичайно шкідливу звичку. Продовжуй. Надя зняла бейсболку і поклала її на диванчик поряд. Чорне хвилясте волосся в одну мить розкинулось по плечах, надавши дівчині чарівності. Гнат миттєво відвів від неї погляд, бо ще чого звинуватить його в домаганнях. Життя в дитячому будинку, а потім в інтернаті навчило мене виживати. Я не знаю, що таке нормальне життя, але ти не думай, я не скаржусь. Повсюди є хороші люди, і такі також траплялись в моєму житті. Гнат посміхнувся про себе. Цікаво, чи вона вбачає в ньому хорошого. З нормальною роботою в мене не ладиться, бо кого цікавить дівчина без досвіду роботи. Доводиться бути офіціанткою, продавчиною, а ще я мию туалети, сказала, заглянувши гнатові у вічі. Шокувати так відразу всім. Я також не одразу сидів в шкіряному кріслі. Доводилось мішки з борошном монтажити, на будівництві гарувати. Гнат сів рівно, встромивши в наді суровий погляд. Я розумію, до чого ти ведеш. Я не плачусь, не виправдовуюсь. Розповідаю все, як є насправді, але й не дозволяю себе засуджувати. Гнат потер підборіддя. Дівчина була темпераментною, пальця в рот такий не клади, відкусить по лікоть, якщо не цілу руку. Вона має рацію хто він такий, аби її засуджувати. Він не крав, але в його житті вистачало і інших гріхів. Звук сотового відірвав від відвертої розмови. Марина. Дідько, як я міг забути? Гнат на долю секунди завагався чи відповідати. Зараз почнеться. Ненавидів жіноче ниття, яке стрімко приростало в істерику. Не любив, коли від нього щось вимагали. Хотілося самому мати бажання віддавати, за власним бажанням робити когось щасливим. Та відповісити нарешті, вона ж чекає. Гнат знову розширив зіниці, і звідки їй тільки відомо, хто телефонує. В ній точно тече якась циганська кров. Він вимкнув телефон. Пізніше пояснить, чому не приїхав. Зараз йому хотілося продовжити розмову з Надею. Від неї віяло таємничістю, загадкою, яку хотілося розгадати. Ви, чоловіки, всі покидьки. Не вірю, що серед вас є нормальні. Прозвучало різко, навіть образливо, так, ніби жінки святі. А тобі, мабуть, доводилось знати багатьох, якщо така обізнаність. Ти на мене стрілки не переводь. Не я щойно проігнорувала дзвінок, кивнула на мобільний, котрий Гнат відклав на стіл. Якось сам розберусь. Допивай та доїдай, відвезу тебе додому. А десерт? Обійдешся. Гнат гукнув офіціанта, аби той приніс рахунок. Боже, які ми ображені. Надя закотила очі, їй подобалось викликати в чоловіків емоції. Назавжди позитивні, радше навпаки. Довівши чоловіка, відразу стає очевидно, хто перед нею. Не любила багатообіцяльні слова, шаблонні компліменти, які, окрім нудоти, нічого в ній не викликали. Загорніть зі собою, підсунув офіціантові тарілку з залишками їжі. Гнат не здивувався проханню дівчини. Добре, що сама не почала збирати зі столу та закидати собі до рюкзака те, що не доїла. Розрахувавшись з офіціантом, Гнат поквапився до авто. Надя сілась на пасажирське крісло, кинувши пакет з їжею та наплічник на заднє сидіння. Поводилась так, наче вона являється власницею цього автомобіля. Не щулась, як зморило на сон. Повіки мов би, налилися свинцем. Надя відкинула голову на подушку сидіння та заснула. Гнат збавив музику, що звучала з радіоприймача, і продовжив рухатись в напрямку Лук'янівського району, в якому проживала дівчина. Якимось дивом вдалося минути дорожні затори, що в такий час були звичайним явищем. Гнат глянув на Надю, пасма волосся невинно спали на очі. Якоїсь миті його рука потягнулась, аби прибрати волосся з миловидного обличчя. Саме таким воно було, поки дівчина спала. Втім, не наважився, передумав. Надю, прокидайся, приїхали. Вона протерла очі, зрозумівши, що заснула. Не висипаюсь. Сусід Васька в цілу ніч, управи на нього немає. Потяглася за сумкою і пакетами. Бачу, тобі щастить. Гнат зловив запах, який доносився від дівчини. Парфуми не відповідали її образу нахабної і зарозумілою. Ніжний запах квітки заявляв протилежне. Давай ну допоможу. Не міг залишитись осторонь пакетів, до яких наді ніяк не вдавалось дотягнутись. Може, тебе провести, аби ще чогось не трапилось? запитав, глянувши на пакет, який устиг розірватись. Цікава причина, аби напроситись на чашку кави. Гнат хотів щось відповісти, але збагнув, що Надя тільки й чекала моменту, аби мати змогу вколоти його. Нехай буде по-твоєму. Ходімо. Вони покинули автомобіль і пішли до гуртожитку. З коридору приміщення звучав не лише дитячий крик, але й груба чоловіча лайка. Не зважай, це Васька. Сподіваюсь, викричиться до ночі і заспокоїться. Окрім шуму, в коридорі стояв шлейф різноманітних кулінарних запахів. Не дивно, адже на одній кухні вживались по декілька господинь. В одної на плиті варився український борщ, в іншої смажилась картопля з м'ясом, а ще в когось тушкувалась капуста. Від різноманіття запахів Гнатові аж забракло повітря, ще й духота стояла нестерпна. Навіть протяг, який утворився через прочинені вікна, ніяк не допомагав. Що за чортівня? прозвучало з вуст Наді, коли вони підійшли до дверей її кімнати. Виявилось, що ті були відчинені. Назустріч їй несподівано вийшов власник кімнати, яку, як зрозумів Гнат, Надя орендувала в нього. Що ви тут в біса робите без мого дозволу? Дівчинко, чи не знахабніла ти? На тобі борг висить. Коли ти останній раз платила? Я ж пообіцяла, що до кінця тижня все віддам. Своїми обіцянками годуватимеш когось іншого, не мене. Гроші мені потрібні сьогодні. Заплати і забирайся під три чорти. Набридло. На твоє місце є повно охочих, ладних платити вчасно. Але в мене немає зараз усієї суми. Угу, ще не заробила зиркнув на гната, вважаючи його клієнтом, що прийшов за фізичними втіхами. Мужик, пригальмуй, скільки вона винна. Гнат витягнув гаманець та відрахував потрібну суму, яку той щойно озвучив. Отримавши законне, забрався геть, давши наді годину, аби зібрала свої речі. Ти маєш в кого зупинитись? У мене немає тут близьких друзів, але я щось придумаю <laughs> не вперше, всміхнулась кутиками вуст, відчуваючи перед Гнатом ніяковість. Гнат не знав, що ним керувало в цей момент, але сподівався, що про рішення, яке щойно для себе прийняв, не пожалкує. Розділ четвертий Ти можеш деякий час пожити в мене, принаймні, поки не знайдеш іншого варіанту. Надя розтулила рота, явно не очікуючи на схожу пропозицію. Ще годину тому ти осуджував мене, а зараз пропонуєш жити разом. Житимеш в кімнаті, що розташована в іншому кінці будинку, тому матимемо шанс не перетинатися одне з одним. Он як? Не боїшся, що я можу щось вкрасти? Там повсюди камери, тому не рекомендував би. Гнат зазирнув дівчині в очі. То що? Бо я ще не витримаю твого нудного характеру. Як знаєш, на вокзалі багато вільного місця. Відкланявся і поспішив геть. Стривай! крикнула Надя, розуміючи, що може втратити свій шанс. Гнат зупинився, усміхаючись про себе. Я згодна, тільки зберу речі. Чекатиму тебе в машині. Поки чекав, роздумував, що ним керувало запропонувати малознайомій дівчині своє помешкання. Ще й наді, яка багата на слівце, співчуття, альтруїзм чи звичайна потреба з кимось ввечері поговорити? А може, симпатія? Та ні, вона не в його смаку. Гнат усвідомив, що підписався на авантюру. Надя вийшла з двома сумками, які ледь тягла. Ти що, обікрали сусідів? запитав Гнат, вийшовши з авто, аби допомогти все це покласти до багажника. А ти, я бачу, ніяк не можеш заспокоїтись з мораллю. Це чесно куплені речі, буркнула, зайнявши пасажирське сидіння. Надя не здивувалась, коли перед нею з'явився двоповерховий будинок, огорожений величним садом, в якому, на перший погляд, Здавалось, можна заблукати. Втім, коли вона увійшла досередини, то не стримала свого подиву. Місця було стільки, що можна було влаштовувати світські бали. Оце так простори. В тебе, мабуть, і прислуга є? Лише куховарка. За чистоту відповідає клінінгова компанія, послугами якої, як я бачиш, користуюся регулярно. Надя покивала головою, мовляв, годі вихвалятись. А це що? вказала на картину, що висіла на півстіни над каміном. Це ти з левом? Чому не з тигром чи гепардом? Гнат знову з уст дівчини почув свою адресу зухвалий смішок. Тобі цього не збагнути. І взагалі це подарунок від друзів. Ого, я вже зрозуміла, що в багатих свої примхи. Ти голодна? Екскурсія може зачекати. Е, ні. Давай ну показуй далі. Але бажано через кухню, а то моя ресторанна їжа скисне витягла з торби пакети з лотками. Потрібно все негайно покласти до холодильника. Гнат повів Надю на кухню, що викликала той самий ефект, що й вітальня. Це не кухня, це ціла столова. Скажи, навіщо тобі одному стільки простору? Не уявляю себе в квартирі чи меншому особняку. Я їй не сам, до мене часто приїжджає донька, вона студентка. Жити зі мною відмовляється, натомість живе в студентському гуртожитку. Так, ти тільки не подумай, що я якийсь тиран. То чому відмовляється? примружила очі, вже подумавши. Прагне незалежності та свободи. Цікаво буде з нею познайомитись. Надя запхала руки до кишень спортивних штанів і пішла вперед. Уміла крутити не лише стегнами, а й головами чоловіків. Гнат потер потилицю, збагнувши, що веселе життя він собі щойно забезпечив. Після екскурсії будинком Надя відправилась до себе в спальню. Кімната справді була розташована в іншому крилі дому, навіть вихід в сад і той був окремий. Її тимчасова спальня була просторою світлою. Стіни, пофарбовані в світло рожевий, сподобались наді. Почувалась в них комфортно та затишно. Дівчина впала на ліжко та заусміхалась. Не щодня випадає можливість пожити багатим життям. Що ж, вона охоче скористається усіма запропонованими їй принадами. Гнат прокинувся ще до початку, як його пробудив будильник. Він прийняв душ і одягнувся в діловий костюм. Прихопивши зі собою краватку, в тон сорочки вийшов зі спальні. Зачувши на кухні сміх пані Дори, подумав, що приїхала Ліза, але коли увійшов, здивувався. Надя спільно з куховаркою чаклували над млинцями. Пані Дора смажила та викладала млинці на тарілку, Надя завертала їх в конвертики. Доброго ранку, привітався, поглядаючи скоса на Надю. Був приємно здивований її ініціативою допомогти та блакитною сукнею, в яку була вбрана. Білі квіти, що розкинулись на атласній тканині, додавали Наді неабиякої жіночності та ніжності. Надя поставила на стіл тарілку з млинцями, а поруч піалу з вишневим джемом. Смачного, побажала гнатові, сідаючи навпроти. Навзаєм, відповів невпевнено, шукаючи підступу у її діях. Він вказав рукою на тарілку, аби вона теж пригощалась. Але цього можна було й не робити, бо Надя була далеко з несором язливих дівчат. Вона впевнено заповнила свою тарілку не лише млинцями, але й іншими смаколиками. Гнат з'їв сніданок з неабиким апетитом, бо справді було смачно. Проте водночас незвично адже вже забув, як це снідати в компанії симпатичної дівчини. Які плани на сьогодні? Мені зараз потрібно виходити, але мій водій може відвести тебе куди скажеш. Мені на роботу аж у другій половині дня. До цього планувала почитати. Ти читаєш? От тільки не треба робити такі широченні очі. Нічого такого, я просто здивований. І на пари тобі не потрібно. Я вже давно не студентка, мені 25 років, відповіла, вимазуючим млинцем джем з тарілки. А на вигляд 18. А якщо взяти твоє поводження, то взагалі здається, що 16. Дякую за комплімент, зробила смішну гримасу. Гнат подякував за сніданок і поквапився одягти краватку. Скільки років носив, але так і не навчився нормально її зав'язувати. Дозволь, Надя підійшла до гната та за кілька секунд вмілими рухами розібралась з нею. Ого, звідки такі знання? торкнувся ідеального вузла. Бачила, як це робить мама. Гнат збагнув, що йому нічого не відомо про життя дівчини, лише що вона виховувалась в сиротинці. Часу про щось розпитувати не було, тому розмову довелося перенести на пізніше. Гнат подякував і поспішив на роботу. Їхав і не вірилось, що в його домі оселилась дівчина. Від сніданку залишився приємний посмак, і річ була не в млинцях, а те, що їх довелося їсти не одному, а в компанії. В роздуми Гната увірвався телефонний дзвінок. Це телефонувала Марина. Гнат відповів, бо однаково вона б від нього не відчепилась. Тільки но він з нею привітався, наштовхнувся на шквал претензій. Довелося промовчати, аби дати жінці кілька секунд виговоритись. Випустивши гнів, зазивала приїхати до неї, забувши, що ще п'ять хвилин тому стверджувала, що між ними кінець. Проте Гнат вирішив в їхніх стосунках остаточно поставити крапку. Досить з нього. Наситився, більше не лізе. Попри сльози і прохання найти, залишився незламним у своєму рішенні. Поклавши слухавку, відчув полегшення. Фух, наче від тягаря звільнився. Гнат натиснув на газ і помчав в офіс, де доведеться вислухувати від Сергія порцію моралі, бо ж чинити так з жінками не можна. Все так і було. Друг завівся, почувши, що Гнат покинув Марину. Гнат, ти мене взагалі слухаєш? Не слухав бо втратив ціль розмови ще десь всередині. Гнат в цей момент думав про Надю, що вона робить, де знаходиться зараз. Треба буде зателефонувати водієві, запитати, чи возив він її куди-небудь. Та й взагалі потрібно буде записати собі її номер телефону. Ні, ну це вже свинство, не вгавав Сергій. Сірий, та відчепись від мене. Я роботу роблю, роблю, а моє особисте життя не повинне тебе стосуватись. Ти б краще зі своїм розібрався, натякнув на багаж жінок, що було не перелічити на пальцях двох рук. Он як ти заговорив, гаразд, тільки потім не біжи до мене по поради. Сергій демонстративно покинув кабінет, не маючи насправді наміру ображатися на друга. Гнат вперше за довгий час з радістю повертався додому. Нехай дещо з побоюванням, бо досі не знав, чого чекати від наді. Дівчина сюрприз. Саме так він прозвав її, ще не здогадуючись, що в ній справді приховано чимало секретів. Розділ п'ятий Гнат звільнився з офіційного ділового костюма та перевзувся в домашній капці. В будинку було напрочуд тихо, що видалось дивним, бо водій сказав, що після роботи відвіз Надю додому. Втім, чекати від неї можна було будь-чого. Коли Гнат піднявся на другий поверх, то з кімнати дівчини зачув музику і здивувався, бо звуки природи, на його думку, не поєднували з її образом. Їй би реп слухати або ж рок. Він повільними кроками наближався на звук пташок і, здається, шум багаття. Двері спальні, звідки прокрадалось світло, були напіввідчинені. Гнат зазирнув щелину і помітив Надю, що сиділа на ліжку та малювала. Його охопила цікавість, а заразом здивування, бо дівчани лише з характером, але й з талантом. Він просунувся в щілину дверей, аби побачити, що саме вона малює. Нелегше постукати, а потім зайти, бо твоє стовбичення за моєю спиною якось відвертає мою увагу від процесу, зазвучав несподівано жвавий голос Наді. Вибач, я просто не очікував застати тебе за схожим заняттям. Вже вкотре Надя змушувала відчути себе дурним. Можна поглянути, що ти малюєш? Не малюєш, а пишеш. Картини пишуть. Ти б мав таке знати. Ну, ось знову. Почувався, немов недолугий хлопчик, котрий не тямить простих істин. Адже ж знав про це, втім, чомусь розгубився. Надя підняла полотно, готова представити виконану роботу. Сказати, що я здивований, не сказати нічого. Родина левів поважно розляглася на траві посеред тропічного степу. В колі власної родини розташувався втомлений полюванням батько. Довкола нього розсілись троє ливенят і дружина, огорнувши голову сімейства любов'ю. Пасуватиме до тієї картини, де ти зображений з левом, сказала Надя, задоволена своєю роботою. Мені здається, в цього лева вирізняється погляд. Він ніби добріший, спокійний чи що. Згодна, це, мабуть, тому що він не самотній. Тепер у нього є сім'я, дружина, діти, додала Наді, підтримавши роздуми гната. Чоловік затримав погляд на лев'ячій сім'ї, а потім перевів погляд на Надю. Бачу, ти розбираєшся не лише в мистецтві, але й в психології. Я розбираюсь в багатьох речах. На цьому моменті щоки дівчини забагріли. Аби змінити для себе незручну мить, Надя повернулась до картини. Залишилось домалювати ще декілька штрихів, і вона твоя буде тобі від мене подарунок так би мовити, подяка за те, що надав мені прихисток. Гнат погодився прийняти подарунок, тим паче, що той був створений власноруч дівчиною, що вже дуже цікавила його. Зазвичай подарунків і приємностей чекали від нього, бо ж був багатий, а для багатіїв не секрет водяться ласі до грошей жінки. Втомився від корисливості усіх тих жінок, що вились поряд нього. Ти вже вечеряла? зиркнув на приліжкову тумбочку, на якій лежав розгорнутий батончик. Та ні, за це не хвилюйся, я приберу, вказала на батончик, довкола якого розсипались злакові крихти. Звичка така, щось жувати, коли творю. Він не був байдужим до чистоти та порядку. Любив, коли все лежало на своїх місцях і нічого зайвого не кидалось окові. Ліза вважала батька дещо педантичним, тому в цілях подражнити його нервову систему бувало розкидувала по дому речі. Надя, як і казала, змила з поверхні крихти, проте надкусаний батончик не викинула, а заховала до шухляди. Над закотив очі, пильно простеживши за її діями. Доведеться звикнути або ж встановити чіткі правила порядку в домі. Надю, розкажи щось про себе. Попрохав, коли закінчили вечеряти. Наприклад, наприклад, як ти опинилась в дитячому будинку. Гнат вважав, що має право знати правду про життя дівчини, котра мешкає в його будинку, принаймні хоча б якусь її частину. Коли мовчанка затяглась, подумав, що нічого вже у відповідь не почує, але Надя все таки заговорила. Я розповім, але одразу хочу попередити, що ця тема для мене неприємна, тому підіймаємо її вперше і востаннє. Гнат погодився хто отримуватиме задоволення, розповідаючи про причини чи деталі свого перебування в сиротинці. Ми були звичайна середньостатистична сім'я. Мама працювала продавцем на ринку, а батько вантажником. Від зірки до зірки працювали, не покладаючи рук. Моїм же завданням було приносити хороші оцінки і глядіти молодшого брата. У тебе є брат? здивувався Гнат. Він загинув. Вибач, я не знав. Надя проігнорувала вибачення чоловіка. Всі чомусь завжди просять вибачення за те, чого не знали. Спочатку все було добре. Попри постійну роботу, батьки все одно знаходили час для нас і нашої сім'ї. І нехай ми ні разу не були на морі, але ми були щасливі. В останаді здійнялися в усмішці, втім, наступної миті обличчя дівчини знову набуло смутку. Я не відразу помітила, що батько зацікавився випивкою, аж поки це не почало траплятись щодня. Я не розуміла, що стало причиною його зловживання, та справжньою несподіванкою стала мама. Вона пила на пару з татом, втім, якщо тато поводився спокійно, то мама навпаки. В неї наче вселявся демон, в такі хвилини діставалось усім, але найбільше мені, адже я захищалась за брата, котрий в свої три роки не здатний був вчинити опір розлюченій матері. Гнат помітив, як Надя стиснула пальці в кулак, а в очах заграли вогники гніву. Якщо не хочеш, можеш далі не розповідати. Ні, давай з цим покінчимо. Дівчина струснула своїм чорнявим волоссям і продовжила нелегку розповідь. Батьки цього злощасного вечора знову напились. Перед тим як заснути, вони вчинили бійку. В такій миті нас забирала до себе сусідка, аби бодай якось зберегти нам з братом здорову психіку. Коли все вщухло, ми повернулись додому і лягли спати. Надя знову замовчала, вочевидь, наближався фінал історії, що, на жаль, мав трагічний кінець. Над завмер, чекаючи на продовження, відчував ніяковість перед надою. Адже вмить, коли дівчина відхиляла завісу свого життя, розумів, що бореться зі звичайною людською цікавістю, котру якомога швидше потрібно задовольнити. Максимко не хотів повертатись, але я наполягла, про що досі шкодую. Я прокинулась від запаху диму, хтось з батьків заснув з цигаркою в руках, через що трапилась пожежа. Усі, окрім мене, загинули. Мені шкода. Гнат поклав свою теплу долоню наді на руку, що була холодна, наче лід. Жах, через що довелося пройти бідолашній. Так, в свої десять років я потрапила до дитячого будинку. Про все інше не розповідатиму, принаймні поки що. Надя підвелась, натякаючи гнатові, що бесіді кінець. Чоловік не квапився йти. Хотів переконатись, що з Надою після її зізнання все гаразд. Не кожен здатен пережити те, що довелось пережити дівчині. Через його цікавість вона вимушена була поринути у давні спогади, тому Гнатові важливо було впевнитись, що дівчина в нормі. Але Надя напрочуд трималась і, не церемонячись, виштовхала його за двері, побажавши добрих снів. Чи варто казати, що цієї ночі Гнатові не вдалося зімкнути очей? Важко йому вдалась почута правда про дитинство Наді. Самого ж воно також було далеко від ідеалу, але ніхто з батьків ніколи ні за що не лупцював його не те, що зловживала алкоголем. Тепер йому були зрозумілі кіхтики, котре Надя випускала, як тільки но хтось порушував встановлені нею кордони. Анат увімкнув нічник, взяв в руки смартфон. Розблокувавши екран, зайшов на сайт, що востаннє відвідував ще взимку. Туроператор пропонував п'ятиденну подорож на двох. Таке рішення могло здатись безглуздим, адже вести на відпочинок малознайому дівчину було ще рано, мабуть, так само, як заселити її в своєму будинку. Гнат вагався, але, відкинувши всі проти й натомість довірившись своїй інтуїції, замовив два квитки. Після почутої трагічної розповіді йому захотілося зробити для Наді щось приємне, те, чого позбавили її в дитинстві рідні батьки. Чоловік повернув телефон на місце і нарешті зумів заснути. Розділ шостий. За сніданком він уважно стежив за дівчиною, заспокоюючи себе, що зробив все правильно. Гна, з тобою все гаразд? Ти видаєшся сьогодні якимось дивним? зауважила Надя, помахавши рукою перед очима чоловіка. У мене для тебе є сюрприз. Ого, <laughs> який? Гнат поклав перед Надою смартфон, на екрані якого висвітлювали два квитки в Хорватію. Що це? Ні, точніше, ти серйозно? Ти пропонуєш мені поїхати разом з тобою на відпочинок? відразу здогадалась. Вчора ти говорила, що ні разу не була на морі. Ось я й подумав, чому б не показати тобі його. Гнат потер долоні, вочевидь, нервував, хоча дивувався цьому, бо ж не один раз запрошував кудись ту чи іншу жінку. Але Надя, вона була інша. Мене вразила твоя вчорашня розповідь. Бо як так, що людина жодного разу не бачила моря? Надя хотіла заперечити, але останньої миті прикусила язика. Не хочеш їхати зі мною? Поїдь з подругою. У мене немає подруг. Вони енергозатратні. Цікаво, ніколи не думав про друзів з такої позиції. То подумай, мені й одній добре. Надя склала одну на одну брудні тарілки і знову повернулась до розмови про море. Гаразд, я поїду, але при одній умові. Гнат нагострив вуха, потрохи звикаючи до характеру дівчини. Поїдемо машиною. Гнат задумався, бо лише дорога в обидві сторони займе кілька днів. Доведеться вмовляти Сергія замінити його на кількох зустрічах, а це зайвий клопіт. Проте, помітивши в карих очах наді сподівання, погодився звільнитись від буденності це те, чого потребував останнім часом. І не на море, а в гори. І не які небудь, а наші українські. Карпати? Серйозно? Надя покивала головою, надавала перевагу активному відпочинку, ніж лежанню на пляжі. Гори здатні були вивільнити з її душі негативні емоції та викликати на обличчі щиру усмішку. Підкоривши чергову вершину, відчувала приплив енергії і таким чином повертала собі жагу до життя. Не довіряв би я їй. Скільки ти її знаєш? Тиждень, два? запитав Сергій здивованим рішенням друга. Вона, як і більшість, запала на твій гаманець. Сергій, я ж також не дурень, знаю, що роблю. Та й не видається вона мені такою. Всі вони не видаються, а потім те й роблять, що скиглять, що їм мало. Достатньо було, що ти її заселив в себе, а тепер ще й везеш на відпочинок і при цьому стверджуєш, що між вами нічого немає. Так і є. О, гнат, роби, як знаєш. Я тут впораюсь, можеш бути спокійним. Дякую, друже. До речі, Надя чекає в коридорі. Познайомся і переконайся, що вона не становить загрози. Сергій не заперечував було цікаво поглянути на дівчину, що явно запала другові в душу. Надя стояла біля широкого вікна елітної багатоповерхівки, милуючись краєвидом Києва. Чи правильно вона зробила, що погодилась на пропозицію гната? Він пошкодував її, вважаючи, що вона нічого доброго не бачила в житті. Та чи так було насправді? Надя зажурилась, але через секунду знову повернулась думками про гната. Він, мабуть, також замолював власні гріхи, бо чому б тоді робив такі широкі жести? І поки Надя думала, вагалась, обоє чоловіків вийшли з кабінету. Надя, познайомся, це мій друг і партнер по бізнесу Сергій. Дівчина, зачувши голос гната, озирнулась і остовпіла. Чоловік видався її доволі знайомим. Пара сірих прищурених очей також оглядали її, мов шукаючи докази того, що вони колись бачились. Радий з тобою, Надю, познайомитись. Голос Сергія неприємно різнув. Не сподобалось Наді те, як він до неї звернувся, наче нічого такого. На вигляд, приємний чоловік, але було в його погляді щось, що насторожувало. Назаєм, відповіла, бо вічливість ніхто не скасовував. Насправді відчувала неприязність і воліла б ніколи більше не зустрічатись з ним. Про те, що обом здалось, що життя вже їх зіштовхувало, вдали, що бачаться вперше. Сергій побажав Гнатові та Наді гарного відпочинку, після чого вклонився та повернувся до кабінету. Усю дорогу з голови Наді не виходив образ Сергія. Цей хитрий погляд сірих маленьких очей заповзято не давав їй спокою. З її минулим цілком можливо, що вони перетинались. Але коли йде саме. Надю, що з тобою? Стурбований вигляд дівчини не пройшов повз увагу гната. Ви давно знайомі зі Сергієм? Мало не все життя. А чому ти запитуєш? І ти довіряєш йому? Дивно, але щось схоже я вже сьогодні чув. Вочевидь, Надя та Сергій не злюбили одне одного з першого погляду, якщо ставлять такі запитання. Я довіряю йому як собі. Хм. Я думала, багаті нікому, окрім себе, не довіряють. Гнат замислився. Надя мала рацію щодо його хиткої довіри. Не вперше доводилось розчаровуватись в людях і загоювати рани від гострих ножів в спину. Втім, в цей список зрадників Сергій не входив. А ти, Надю, довіряєш людям? Ні. Навіть якщо здається, що ця людина ніколи і ні за що не зрадить. Не можна бути впевненим в нікому на сто відсотків. Він розумів, звідки це в неї. Її довіра в людей похитнула ще в дитинстві. Тому таким людям, як Надя, жити в світі, сповненому підлості і несправедливості, було вкрай важко. Надю, можливо, тобі щось потрібно купити? Можемо по дорозі заїхати в магазин? У мене є все необхідне, але дякую. Гнат не був впевнений, але йому здалося, що Надя якось знітилась. Так ніби для неї подібний прояв уваги був незвичним. Стало цікаво дізнатись про її особисте життя, чи були в неї коли-небудь серйозні стосунки, чи кохала вона когось. З її зовнішністю не було сумнівів, що чоловіків вона приваблювала, навіть попри спортивний одяг, який часто носила, сексуальності було не приховати. Все необхідне для подорожі Надя зібрала доволі швидко. Любила складати валізи, ще дужче їх розбирати, проте обожнювала дорогу. Зупинились на дорозі на заправці, аби взяти собі каву з сендвічем. Це було святе діло відчинити вікно автомобіля і висунути руку, аби відчути, як вітер лоскоче прохолодою, зробити селфі на озбіччі дороги, де відкривався неймовірний краєвид Карпат. Це її надихало, це придавало їй як фізичних, так і моральних сил. Гнат також зібрався швидко. Постійні відрядження загартували його робити це швидко та якісно. Він не мав нічого проти відпочинку в горах, хоча більше любив зануритись у морську воду та поніжитись під палким сонцем. Він не очікував, що Надя відмовиться від мандрівки за кордон і натомість обере традиційні Карпати. Його жінки, з якими доводилось спілкуватись, нічого й чути не хотіли про відпочинок в Україні. Тим подавай все найкраще і найдорожче, тому бажання наді його неабияк здивувало. Вранці Гнат прокинувся раніше, аби скласти в авто все необхідне. Ранковий душ був запорукою його доброго настрою. Спочатку вмикнув гарячу воду, а наприкінці холодно. Це неабияк бадьорило й окрім того, загартовувало. Коли Надя проходила повз спальню гната, двері якої були відчинені настіж, то почула шум води. І це б нічого. Але спів, що долинав з ванної кімнати, змусив її увійти досередини. Дівчина вирішила, що знайде якийсь жартівливий компромат, тому зраділа, коли двері в ванну також виявились відчиненими. Попри парою запотівши душове скло, наді було добре видно гната, а точніше його тіло. Здорове, рельєфне, дуже. Вона була впевнена, що на дотик його м'язи пружні та міцні. Краплі води стікали мускулистим тілом аж до самих ніг. Вона вже й забула, що її сюди привело, і ледь не втратила дар мови, коли несподівано почула голос гната. Ти що, підглядаєш за мною? Аж ніяк, це все твій. зам'ялась на секунду. Спів. Знітилась.